بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله gospodar svih svjetova neka salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam a zatim poštovana braćo cijenjene sestre assalamu alaikum wa rahmatullah Allah uzvišenom zahvalim što nam je opet ponovo omogućio da se saberemo na ovom mjestu, na ovoj halki, kako, kako bismo izučavali Kur'an koji je Allah Jelšanu objavio svom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam kao posljednjim, kao posljednjim svom dakle, poslaniku. Mi smo, dakle, danas je peti dan na ciklusu predavanja pod nazivom Mehmet Efendija e, Dan, današnji naš ders je iz područja, iz predmeta Akidin, pa ja prepuštam, dakle, riječ profesoru Vedmom Simbašću. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nakon zahvale Allahu Đelešanu i salavata i salama na poslanika, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem nastavljamo govoriti o akidi, o vjerovanju. I rekli smo, dogovorili smo se da ćemo govoriti o obožavanju Allaha Đelešanu u srce. Znači o dijelima srca. Šta smo mi to dužni uraditi Srcem? i šta nam je vađib, odnosno šta nam je fars. Prošli put smo govorili o ihlasu. Je li tako? I rekli smo da ono, kako se prevodi ta riječ i najbliže, nekako iskrenost, ali nije to baš ono iskrenost, nego je ciljano s tim da ni jedno dijelo ne bude pomiješano sa širkom, licemjerstvom i tako dalje. Danas ćemo govoriti o jednom dijelu srca ili jednom ibadetu, a to je ljubav. Ljubav. Vjerujte mi kad sam pripremao ovako još pokušavao gledajući knjige, imaju posebne knjige napisane baš o ljubavi. Recimo, jedna od knjiga koja je napisana, to je pravilo o ljubavi koje je napisao Ibn Taymiyyah. Na bosanski jezik prevedena je Ibn Kajimova knjiga Vrt zaljubljeni i bašče zaljubljeni, Raudatul Muhibbin i tako dalje. Sve su to knjige koje govore o, to, o toj temi. I mislio sam da bi možda bilo ne bi bilo dovoljno ni da cijeli ovaj kurs iz, i časove iz Akide posvetimo toj temi, međutim pokušat ću skratiti koliko god je moguće što je najvažnije i što ono za nas važno ka, ovaj, da kažem. Šta je to ljubav? Kažu učenjaci da je ljubav pokretač svakog dijela. I u tome se krije ta važnost, važnost ljubavi. I da čovjek u principu ništa ne radi, ako to ne želi, odnosno jedan vid ljubav ima više stepeni i tako da. Ali nas ovdje interesuje ljubav prema Allahu Đelešanu. Ljubav kao uslov da bi naš islam bio ispravan. Ljubav kao uslov da bi naš islam bio ispravan. Pisac djela Muhtesar min Hađil Qasidin, to je knjiga koja je tek u prijevodu, bit i na našem jeziku dostupna, govorio je o tome baš. I kaže nam sljedeće, poslušajte šta on kaže, pa će biti jasnije koliko je to važno. Kaže, znaj da je ljubav prema Allahu Đelešanuhu krajnji cilj. I posljednji stepen koji dostiže robu obožavanju Allaha Đelešanuhu sve što je poslije toga je plod ljubavi te dolazi kao posljedica ljubavi a sve što je prije toga propisano od tih ibadeta i tako dalje kao što je te oba kao što je je uvod za taj stepen znači oni, ona dijela srca koja dolaze poslije su plod ljubavi i posljedica ljubavi kao što je recimo naslađivanje ibadetima, kao što je strah od Allaha Đelešanu, kao što je poniznost i tako dalje. To su sve posljedice toga. A ono što je prije toga kao što je te oba, pokajanje, vraćanje Allahu Đelešanu i ostalo, to je uvod za stepen ljubavi. A u drugom mjestu kaže, znaj da je cijeli umet, složan konsenzus umeta, da je ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku fars. Znači, stroga dužnost. Dobro. Šta podrazumijeva ljubav u ovom smislu kao ibadet, kao ljubav prema Allahu Đelešanu? Prvo podrazumijeva ljubav prema samom svjedočenju la ilaha illallah. Drugo, ljubav prema onome što podrazumijeva svjedočenje la ilaha illallah. Znači ono što ono podrazumijeva da čovjek pokori se tome da ne odbija, odnosno da prihvati ono što traži se od njega kad posvjeduće i lajla, lajla tako da. I ljubav prema onima koji su prihvatili lajla. Znači imamo nekoliko stvari da bi naša ljubav bila ispravna u slavu. Prvo, da volimo samu tu riječ, samo svjedočenje i to što ono znači. Znači, ne može ispravno biti svjedočenje la ilaha illallah. Ako čovjek kaže to posvjedoči, a nakon toga mrzi namaz. Razumijete? Mrzi namaz, recimo. Ili bilo koji propis. Recimo, ja ću navesti nekoliko stvari, recimo, bradu. Ili nikad, recimo, zašto? Ali pasite ovdje, namjerno sam navio taj primjer da bismo razgraničili dvije stvari. Ima ljudi koji to ne vole ne zato što je sunnet, nego zato što ne znaju da je to sunnet ili tako dalje i jednostavno takav, takvu pojavu pojavu. Takvi su neupućeni, ima propis za njih posebe. Međutim, kada neko zna da je to sunnet i mrzi to baš zato što se primjenjuje sunnet na taj način, to je u suprotnosti sa svjedočenjem njegovim da, da, da nema Boga osim Allah Đelešanu. Zato što je to Allah Đelešanu propisao. Jedno je to ne raditi, drugo je ne raditi to recimo. A drugo je to mrziti. I zbog toga recimo kada spominju tamo vrste nevjerovanja, šta to čovjeka izvodi iz vjere, kaže da čovjek mrzi nešto što je poslanik za sedam donio. Znači što je Allah Đelešanu propisao. Drugi recimo primjer <clears throat> da čovjek mrzi post. Posvjedočila je na hegel. Ali mrzi post. Je to ispravno? Nije ispravno. Jer svjedočenje la ilaha illa podrazumijeva da moramo voljeti i ono što la ilaha illa podrazumijeva. A to su farzovi i vađibi koje je Allah Đelešanu propisao. Jel razumijete to? Dobro. Ljubav prema onima koji su posvjedočili da je ilaj. Na prvom mjestu tu se odnosi ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme koji je i donio laj. I ono potpuni je to svjedočenje. I ono je neispravno ako se ne voli poslanik sallallahu alejhi ve Muhammed. Recimo ima ljudi koji za sebe tvrde da vole Boga, namjerno kažem Boga zato što su recimo sljedbenici knjige koji sebe, za sebe kažu da su i saovi sljedbenici, da su mu saovi sljedbenici i tako dalje, i kažu da vole Boga. Imaju znači tu ljubav. Je ta ljubav ispravna ako oni ne vole poslanika? Bilo kojih poslanika za nije ispravna. Onaj ko ne voli Isa, se salam, njegovo svjedočenje da je Bog jedan nije ispravo. Onaj ko ne voli Musa isto tako. Onaj ko ne voli Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Isto tako njegovo svjedočenje nije ispravo. Znači ljubav, kad kažemo ljubav je uslov za, za ispravnost na ilaha illallah. To znači da moramo voljeti samo to svjedočenje što ono znači, znači te farzove, vađibe koji su propisani, i tako dalje. I ljubav prema onima koji nose tu riječ, koji izgovaraju prema vjernicima. Tu je poslanica sa nam prvo, drugo, svi ostali vjernici. Zbog toga, <clears throat> kad kažemo vjernici, podrazumijevamo od ashaba do dana današnjeg i do sudnjega dana. Zbog toga neke sekte koje mrze ashabe, recimo, ima, ima nekih E, sekti koji ne vole ashaabe, proklinju ih i tako dalje, da li je ispravno to onda njihovo svjedočenje? Nije, mnogo je krnjavo. Zato što ne nosi u sebi ljubav prema onima koji nose la ilaha illa a pogotovo prema onima koji su na svojim plećima iznijeli la A to su sahabi radi Allah. Prema tome to ne može taj isto tako mrzi, mrziti muslimane ko mrzi muslimane i tako dalje ili više voli biti s nemuslimanima nego s muslimanima to je također njegovo svjedočenje krnjava, njegova ljubav nije nije ispravna ima ljudi koji često kažu ovaj nekad muslimani me prevare ovi drugi ne to su sve priče za sebe ali osnova ljubavi mora ostati jer to je pravilo u vjerovanju ehlosumneta i džemata da se čovjek voli sve dok je musliman makar bio i grešan ali se ta ljubav umanjuje onoliko koliko je grešan ali ne nestaje to je razlika je li ima pitanja ove s ovim je li ovo vama jasno e, da nam reci šta, šta podrazumijeva ljubav e, prema Allahu Đelešanu ljubav kao ibadet o čemu mi govorimo šta podrazumijeva? Sad smo rekli. Mhm. Mm to ćeš nam ti reći. Ovo što smo sad govorili, znači šta to kad mi kažemo ljubav je uslov za ispravnost la ilaha ilaha. Šta to podrazumijeva kad kažemo ljubav? Da šta? Da šta? da volimo sve poslanike šta još sve što je od Allah Žešanu šta još znači i Kur'an ujedno znači volimo samo tu riječi što ona podrazumijeva volimo znači <clears throat> sve one koji su prihvatili da je od poslanika Selem do sudnjega Dobro. Interesuje nas sad jedna tema kako mi da dođemo do Allahove ljubavi. Ko je bio prošli put? Govorili smo o hadisu koji govori o tome i vidjeli smo nekoliko nekoliko stvari koje nas dovode, odnosno kojima dobijamo Allahovu ljubav Ibn Kajim ih je spomenuo deset. Je tako? Samo ćemo ih navesti da bismo se ovaj, podsjetili i možda još neke navesti ovdje. Prvo, spoznaje Allah Đelešanu. Znači to prvo. Drugo, spoznaje njegovi blagodati prema robovima. Treće, mnoštvo zikra. Dalje, iskrenost, učenje Kur'ana s razmišljanjem, mnogo na fila i tako dalje. To su stvari koje smo spomenuli. Ono što nas danas posebno interesuje kako da pridobijemo Allahovu Đalešanovu ljubav prilikom ibadeta samih. Znači, to su opća bila pravila kako, ali mi radimo ibadete svaki dan. Svaki dan klanjamo namaz, sad će namazan, postimo, neko posti na file, dajemo zeka, dajemo sadaku i tako dalje. Interesuje nas da ti ibadeti, kako u tim ibadetima, s tim ibadetima da steknemo Allahovu ljubav. Ili razumijete o čemu govorim? Pa prvo, rađenje tih ibadeta srcem. Prisutno srcem. Kako da budemo u namazi prisutni srce? Jeste li kad osjetili da klanjate namaz? I onda nakon namaza ustanete, a niste nešto puno lakši, niste nešto puno rasterećeni, da sad ustanete s namaza pa da da su sve brige s vas spale. Dogodi se li tako da nekad bude ovako, nekad onako. Kako mi to u namazu da napravimo da svaki namaz uradimo srcem i da djeluje na nas na takav način. Jer ima učenjaka koji smatraju, pogotovo iz prvih generacija, da namaz koji čovjek nije osjetio nije ispravan, da ga treba ponoviti. I bilo ih je koji su ponavljali, kad bi klanjali namaz i onda izađu s namaza, ništa, vratili bi se i ponovo bi klanjali. Prvo, uzimanje abdesta ispravno. Vjerujte, ima ljudi koji stvarno zbilja ne znaju uzeti abdest. Vidiš ih, ne znaju uzeti abdest. Griješe u tim nekim stvarima i naravno da njihov namaz ne može biti ispravan. Ako ne znaš kako, nisi siguran kako se uzima abdest, pitaj, raspitaj se, nije sramota, bilježi imam Buhari, bilježi imam Muslim. Da je Osman radi Allah. Među tabijinima, tu su ashabi, ima ashaba još, tu su tabijini. Najbolji, najučeniji dio umeta. Sjedi i pitaju Osmana kako je abdestio poslanik sa sada. Znači, ne pitaju ga o kamati, o bankovnom sistemima, o ovome, onome kako je poslanik abdestio se. I on uzme posudu s vodom i abdesti se pred njima tu. Poduči ih. Pa je opro šake. Pa je izapro usta i nos. Međutim, treba imati na umu, recimo, gdje ljudi griješe kad je zapiru usta i nos. Nije dovoljno samo vodu ubaciti u usta i izbaciti. To nije pranje. Mora se voda promučkati u ustima da bi to bilo ono što se traži od nas. I mora se i zaprati i grlo. Preporučeno je zaprati zu, oprati zube ako se ima četkice ili nešto, ali nije obavezno. A što se tiče nosa, nos se mora oprati iznutra. Voda mora ući u nos. Ima ljudi koji operu samo ovaj dio dole ovdje. Malo nanesu vode, operu i ništa. I ako uzmemo da je zaprati usta i nos ispravno vađi i na operu se ispravno, abdesti ne ispravi. Voda mora ući u nos i onda se izbaciti iz nosa. Zatim lice. Lice mora se oprati skroz do kose. I dole ispod. I skroz do odavde duha neki čak zahtjevaju da se i ova resica ovdje mora oprati i zakačiti sve se mora oprati. Zatim, gdje ljudi greše kod pranja ruku? Ima ljudi koji misle da je dovoljno oprati ruke ono na početku kad, i kad peru ruke do laktova, ne peru šak. Peru samo ovo gore od laktova do ovde gore. Takav abdest je neispravan. Mora se oprati ruke odavde. Ono prvo pranje je samo da bismo imali čiste ruke prilikom pranja. Ali sada ponovo kad nam se naredi ruke, to ide od prsta do iznad laktova. Mora se lakat oprati. Zatim imamo potiranje mes, uši. Znači, po, po ispravnijem mišljenju uši su farz. Zato što poslanik za sebe kaže, uši su dio glave. Šta znači dio glave? Svi znamo da su na glavi, nego će poslanik da kaže dio glave, znači propis za glavu, kako god je glavu potrati farz tako i za uši znači mora se oprati cijela školjka svi dijelovi i vanjski dio školjke se mora zakačiti da bi bilo to ispravo nakon toga pranje nogu i ostalo su sve sunneti adabi i tako dalje to je prvi uslov da bi namaz imao utjecaja da bi se obavio kako treba i da bi kao takav bio onaj koji nama donosi Allahovu ljubav drugo što treba uraditi čišćenje od male i velike nužde tijela i odjeće običaje kod našeg naroda nisu ljudi navikli da se peru posle male nužde navikli su samo da se peru posle velike nužde a vađib je farzija oprat se i poslije male nužde posle male nužde. Jer ukoliko mokraće ima na tijelu ili na, na odijelu i tako dalje, namaz je neispravan. Na hutbi, jednom prilikom, bila je hutba, Hatib je govorio o tim stvarima. Kako se treba oprati posle male nužde. Stariji čovjek, jedan, mi to zovemo Dida, poslije hudbe dođe i kaže sinko ja sam ostario nikad ja nisam čuo da se posle male nužde treba obrati tiko to ne smatra nego uglavnom zna se posle velike nužde posle male nužde niko ne vodi računa o tome iako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koji je zabilježio imam Buhari i muslim da se u kaburu kažnjava čovjek ne zbog nečega što je bilo teško da to uradi a to je nečišćenje posle mokraće posle mokrenja znači to se mora očistiti treći da bi namaz bio taj ibadet koji će nam donijeti Allahovu ljubav treba pripremiti se za njega malo ranije pripremiti se za njega malo ranije. Četvrto, klanjanje sunneta koji su prije farza. Jer učenjaci kažu da je mudrost, zašto je poslanik za srednjem klanju recimo prije sabaha dva rekata, prije podne dva ili četiri rekata, prije kindije preporučio i tako dalje. Šta je mudrost u tome? Da bi došao i ta anafila te pripremila za farza da se malo smiriš i da bi onda klanio fars jer sad je namaz oko farsa i sve što je prije što je poslije je priprema i ti sunneti koji se klanjaju su svoje vrsna priprema za čovjeka da bi ušao u namaz spreman tako da to ne treba gubiti iz ide. Jer nije isto čovjek koji dođe, recimo, klanja to i čovjek sam na sebi primijeti. Uđeš, klanjaš. I odmah kad s ulici uđeš u safu dok ti smiriš da, dok pođeš normalno disat, imam me završio. Pogotovo kod nas malo brže se klanja. Znači, to je vrlo važno. U samom namazu. Šta uraditi u samom namazu? Prvo, lijepo je zauzeti desnu stranu safa, prvi safa jer je poslanik sa salam rekao da Allah i njegovi meleci donose salavat na one koji su na desnim stranama safa. A kada dolazi na čovjeka tih salavati, normalno da ga čini šta smirenijim, spremnijim da bude i normalno da će biti čišći kad izađe iz samog namaza. Drugo, da si svjestan da se obraćaš Allahu Đalešanu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako bilježi Imam Buhari Muslim i drugi Nemojte pljuvati dok ste u namazu. Ako baš morate onda ovako posle se nam radi u odjeću ili ispod stopala jer Allah dželle šanu se okrene svom robu dok je u namazu. Sve dok se on ne okrene ili dok tako nešto ne uradi. Znači i to treba isto tako imati u vidu i razmišljati o tome i to će čovjeku povećati iman. Ponekada može čovjek razmišljati o onome što uči. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima običaj kada bi učio nakon naročito noću u toku namaza razmišljao bi onome što uči i sve što bi mu se naredilo u tom ajetu da uradi on bi uradio. Recimo ako se u ajetu naredi da, da se slavi Allah rešom, da se kaže subhanallah, on bi rekao subhanallah. Ako se kaže u ajetu da treba reći alhamdulillah, on bi rekao alhamdulillah. U toku namaza se, tokom samog učenja, što ukazuje da i to učenje, može kod nas je to malo teši problem zato što ne razumijemo arapski jezik i tako dalje, ali imamo drugu metodu koju su koristili neki učenjaci, a to je da su u toku namaza razmišljali o stvarima kao što su džennet, džehennem, polaganje računa i tako dalje. Kao što kaže jedan od učenjaka, zamislim sa svoje strane, desne strane džennet, sa lijeve džehennem, ispred sebe, ovaj, polaganje računa ostalo, padnem na seždu i onda opet ne znam da li mi je primljen ili mi nije primljen znači razmišljanje o tim stvarima. Također je poslanik sa oselem preporučio da čovjek kada u sam namastane preporučio je da ga klanja kao da se oprašta s ovoga svijeta. Kao da neće više klanjati nijedan namaz. Da tako se postavi prema tom namazu. Dalje je preporučeno isto tako da čovjek razmišlja o onome što radi u toku namaza. Pa recimo simbolično stojiš i svezane su ti ruke. Znači stojiš, glava dole, pogled dole. Izražavaš time poniznost. Ta vanština trebala bi čovjeka da podstakne da je i unutrašnjost njegova bude ponizna i tako Pa ponovo kad se spuštaš na ruku, preklanjaš se tako. Da razmišljaš o toj, o toj veličini. Pa još više kad padneš na srždu. Da se sjetiš koliko si ponizat, koliko je ono veliki. Još izgovaraš, padaš na srždu i kažeš neka je slavljen moj najuzvišeniji gospodar. Ti na najmanje moguće mjesto, najnižim, a slaviš veličinu Allaha Đalaša. I o tim i sličnim stvarima razmišljati, i onda uz Allahovu pomoć vidjet ćemo da će namaz biti ono što bi trebalo biti da bi nas trebalo dovesti do Allahove ljubavi. To je isto i sa ostalim ibaditima. Znači sa zakatom da čovjek sjeti se Allahove blagodati prema njemu dok posti, dok obavlja hađ i ostalo. Nastavit ćemo iš nakon pauze kraće. Molimo Allah da nas uputi na svakom. Thank